Eta komitaren eh, tenorea Euskal Herriko garapen eh, kontsiloaren ahabiritzea aipatuko dugu, gara igarantzitsua baita memento untan, eta Karolin Philips lendakari ordea, eta enpresa burua dugu gurekin eh, egunon. Egunon, Beraz, mila bederatziun eta latanoita amalauean, sortu denetik, aktore sozioekonomikoek eh, dute garapen kontseilua osatzen, ipar euskal garapenaren inguruan alan egiteko, kolegio katz eragile horiek, eta Karolin Philips berrikuntza handi baten beharra bada hoai, zergatik? Uh, ba, eh, Eh, agia ez genuen aintzinetik uh, eh, uh, eh, dei handi bat egin eta agia ba, aurten uh, nahi dugu ireki uh, kolegio guztiak uh, erraiteko ba, nahi baduzue etorri nik ez dakit zergatik aintzinetik ez dugu egin uh, dei handi bat baina orain egiten dugu. Eh, eta beraz uh, nahi ditugu eta eh, gizarte zibila irekitzea eta ekonomikoaren alde, baita ere bada mugimendu bat ekonomikoaren sozial, sozialaren alde, eta enpresa eta elkarte horiek ere uh, ditzen ditugu itortzea. Beraz, berrikuntza batena eh, beharra senditzen duzue, e, baina zertan da egoera xuxen garapen kontseiluan? Uh, beraz, garapen kontseilua existitzen da duela orain ogoi orte, eta agia egan e, e behar da, uh, da lan egiten du gai haundi guztiekin uh, hemengo hautetxiekin. Eta mm, adibidez hartzen bani baduzu uh, uh, plan urgence logement guk egin dugu, ere uh, le, le revalorisation des déchets, gestion de l'eau, beraz uh, uh, hori euh, uh, ekintzak egin ditugun, agia ez da hain beste ikusten, uh, guk atzean garela. Uh, guk beraz emaiten ditugu iritziak, uh, ikerketak egiten ditugu, eta gero uh, lan egiten dugu haute txiekin, uh, beraz iritziek, uh, iritziak lantzea, eta gero gur hemengo haute hartzen dituzte, eta uh, konkretoki uh, emaiten dute, uh, eba duzu, uh, luraldean. <laughs> Ba, aipatuko dugu lotura ere autetxen kontseiluarekin eta gero funtsian azken uh, urteetako lan handi bat aipatuko dugu istantean lugalde kolektibitate bereziaren galdea. Hala ere, deia zabaltzeko, hor uh, gizarte uh, zibila nahi duzuela unkitu, sozioekonomiko mailan hori baita eskualegiko garapen kontseiluaren funtsa. Ben, zer manera zaiko ziste, uh, zer bide baliatuko duzue, uh, orkezpen orokor bat izanen da edo zehazki joanen ziste egitura batzuek buruz? Ba, hiru, hiru urte beraz, eh, berriz zen dugu gure, gure garapen kontxerua, eta hori, nabaduzun normala da, eh, normalki e, eskatzen ditugu gure kidiei, eh, balin baditu zuen, balin baditu tizuten, uh, arish, ez baina uh, ezagutarak nahi, bari, uh, nahi baduten uh, beraz etorri garapen kontxelurat eta gaur ba, irekitzen dugu eta uh, horreatik prentsa horrekoa egiten dugu gaur eksplikatzeko nahi duguna eta debat egiten dugula. Osaketa behi bat sekatuz, lan egiteko manera behi batzun sekatzen dituzu ere? Um, bon, Eh, eh, nahi baduzu gure bigarren uh, eh, ez, fa, bigarren uh, aldaketa uh, izanen da ba, baita ere ez bakarrik ikerketak egiren ditugu, baina baita ere uh, nahi dugu ekintzak adibidez uh, uh, baita ere uh, kudeatzea beraz uh, baritugu gai batzuk eta proposat proposatuko diegu eh, gure ba, gizarte zibila baitere kudeatzea uh, gai batzuk eta ekintza batzuk, eta hori da aldaketa handi bat. Eh, gai horiek Bakarrik iritziak emaiten ditugu, eta gero ez dugu hainbeste ikusten, uh, ikusten dugu, baina gero ez dugu berriz ikusten uh, proiektu hori. Ze gai, badakizu edanik? Eh, uh, adibidez, uh, uh, proposatuko diogu, uh, um, mutazion sozioekonomik, beraz, uh, uh, hitzarmen soziala. jean Biolog soziala. Ados, hitzarmen soziala. Eta jamatizte baptiste etxeto da lehen dakaria, berak bai. baduz, zu lehen dakari ordea izan kiz, zuk hartuko lehen dakaritza gero? Oh, hori, uh, <laughs> hori izango da utxailan, uh, eh, eta biztandena nahi dut uh, segitu. Uh, garapen kontseluan naiz duela amaika urte, orain, eta importantea da niretzako beti nire harri txiki bat uh, <laughs> emaitia, nahi baduzu, menditan, eta orain uh, segituko dut, eta ikusiko dugu uh, uh, hilabete, hilabete... Uh, hilabete bat zuetan. Goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta gurekin Caroline Philips dugu hau garapen kontseiluko lehendakari ordea da eta enpresa burua eta garapen kontseiluak justuki ahaberritze garaibatean sartu da. Eta garapen kontseiloaz mintzatzeko proposamenak lantzen ditu, gero autetxean kontsiluari presentatzeko. Eta hori egin zuen adibidez, lurralde kolektibitate bereziaren galdea prestatzeko, landu du hori garapen kontseiluak, autetxean kontseiluak bai estatu dut aramandu eta gero frantses estatuak o, ez zuen onartu, Karolin Philips, geroztik prefetak proposamenak egin ditu, zuk eh, lan hori, hola frantses estatuak ez estatzia, uh, eh, nola hartu zinuen? Pentsatzen dut, ba, dizepzio handi bat izan da eh, guretzako, eta horregatik, ba, bon, azkenean pozik ginen eh, ikustea, ba, estatuak, uh, ba, gure, guri kasu, kasuari buruz, nahi zuten zerbait egin, eta prefektak beraz, uh, proposatu digu, uh, dizkigu, toki batzuk, ha? Eh? ez guri, ta, guri baina uh, eh, haute txiei, eta hortarako ba, gaur baritugu lau gai oso importantea, eh, beraz instituzio lan erren segipena eta luguntzea, Uh, beraz, garapen kontsiloaren errola mantenduz eta askartuz uh, haute txin inguruan gizarte zibilak, Eh, bere protagonismoa eh, ez dezan uh, eh, uh, gal, eta gero uh, kontraktua, nebozu, kontrat territorial, kontraktua... Lugalde ah, kontraktua, bai? Bai, lugalde kontraktua uh, beraz programa bat, uh, uh, mantentzea, eta lehen partea izango da, beraz, uh, bimilia amabosta, uh, bimilia... Uh, uh, eh, emezortzirat, eta beste bi partea izango den emezortzitik uh, eh, eta bi mila ugoi, uh, eh, eta, bon, bi, e, ardugu baitere uh, orain ari gara uh, proiektuak uh, hautatu, ez gu baina haut, uh, kontxelua, uh, eta gero, ba, gure um, garapen kontseluan berriztu eta planteatu eta segurtu gure etorkizuna uh, gizarte zibilaren uh, parte, gure parte hartzea Eh, lan, lan horietan. Garolin Philips, lujalde kontratua negoziatzen da estatua uh, akitania eta departamentoarekin, erran duzu haute egiten zutela hori, bi fase aipatu dituzu, bi ama emezortzi eta bi milata emezortzi ogoi, erran nahi du, ala ere, luden urteko, naiz eta biltzer nagusia diteko den, jadanik lan hilduak finkatuak ditazkela, hain zinetik, luden urtea bederen prestatzeko? Ez da oso finkatuan eberditzu epeak, eh, eta guk uh, gu, uh, ne, gizarte zibila ez dugu uh, hainbeste ez dugu ezer kontrolatu, hori da hautetxien uh, eh, egiten dutena. Gero uh, izan da agurilan beraz uh, um, bat uh, proiektu, proiektu en, entzat, uh, kontraktu Eh, izan da beraz eh, proiektuak eta orain uh, hemendik hiru hiru lau hilabetetan hautetxen kontxiluak, beraz, hautatu dituzte proiektuak uh, datorren lurralde kontraktua, ja, kontraktuaren zat. Ja, danik, ez, ez, ez da erraiten al, oraino, ze proiektuak eukaren duen elentasuna edo... Ez, ez bate, izan da uh, bakarrik bilkur bat, eta orain bada planin bat, ne gai, uh, uh, gai desberdinarikin, uh, des, Eh, beraz, estudiatzea eh, gai bakoetxak eta dosiarrak dituguna eh, gai bakoetxean. Lugalde kontratua, lugalde erreforma, hainiz gauza lotuak dira, hainitz duda zuek zuendako ere garapen kontseiluan geroari begira ibiltzeko? lotiak baita e, lujaldeari ere. Eh, zure ustez, e, dirustatzearen aldetik, diruaren aldetik, haintzin edo aurrek kondua berdintxua izaiten alko da lujalde kontratu berrian, edo espero da gehiago, edo menturaz krisia dela eta ere murrizketak baitira gutiago, zerbait ba, e, oterak zuen? Baina juri, oso importantea erraiteko, diadanik izan naiz uh, bilkura bat utxailan, eta estatuak diadanik uh, esartu dituzte, uh, eh, esartu dituzte, beraz, guri proiektuak, CPER, kontraplan eta region, beraz, uh, si, nik pentsatzen dut, edo zuen kasuetan, Frantzia maila usuan, uh, ez dugu, uh, ez dugu izanen, uh, dirua izan ditugun duela uh, orte, edo amar orte. Hori, Frantzia maila guztian, uh, erran, erran dezake, beraz, pentsatzen dut guretzako behar ba, ez, fa, ba, behar izango, izango den. Azken galera bukatzeko, hoitarazteko, ala ere, egun importanta errandu deiak eh, zabaluko dituzuela a eh, Karolin eh, Philips, beraz, uh, be dei horiek erantzuteko, zer egin beharko du gizarte zibilak? Ba, nahi ba eh, importantea da guretzako gizarte zibilaren alde, Eh, gai desberdinak eta baita ere uh, pertsona, pertsona eta edibidez ez dugu gaur uh, elkarte bat uh, defanz de, de konsumateur. ez dakit difenditu uh, <laughs> ba, ba. elkarte bat. Ba, ba. Ulertu da. Bai, ulertu da, mire esker. Uh, bon, hori adibidez uh, akatz bat da. Holako, holako elkarte bat beharko genunke. Beraz, eh, horregatik uh, debat egiten dugun gaur, uh, bueno, zoina katsak ditugun eta ba, nahi baduzu, nahi baduzu akats bat betetu. Ongi, Karolin Philips, garapen gontxeiruko lehen dakari orde zirela hori tarazten dugu. Mirezker gure galderer erantzunik. Mirezker.